Лава дала непомітну тріщину і розійшлась. А Жак Антуан продовжував вибивати з неї інші ланки. Містере Хоцудай, ви ж теж проти того, щоб з'їсти заразом усі харчі. Містер Макміллен, ви теж? Названі один по одному відводили очі. В кінці Жак Антуан обминув тільки Філа Марша та місіс Скетт. Але жінка втомлено підступила до Раймона, який лишився сам. Чи не час рушати? Монсен ледве підняв собак. За чверть години підійшли до того місця, де ще вчора з такою надією висадились на материк. Їхнього айсберга вже не було біля припаю. Підводні течії віднесли його в океан. Далеко на обрії проти низького західного сонця сяяло кілька великих айсбергів, але тепер уже ніхто не знав, котрий з них їхній. Позаду так само йшли Кетрін і Філмарш. Хуан Естрада тримався значно мужніше, а Казінош Потоцький буквально здивував усіх. Він прилаштувався четвертим і раз по раз наступав на лижі матроса. Насамперед він заявив. Тепер ви думаєте, що всю цю комедію закрутив я? Не відпирайтесь. Матрос мовчав. На недосвідчене око виходить так. Але я навіть радий, що ніхто не клюнув на мій гачок. Оскому збито, а це головне. Тепер довго не буде голодних страйків. Матрос подумав навпаки. Він мав підстави так думати і в душі його прокинулося до цього чоловіка майже вороже почуття. Він раптом згадав слова Жака Антуана. Ви справді аристократ? Потоцький уривчасто засміявся, наче похлинувся. Інколи це в нього переходило межі пристойності. Те саме повторилося і тепер. Він довго не міг угамувати до ручкого кахикання а матрос спробував уявити його в поважному товаристві шляхетних дам. Спроба не вдалася. Це вам наклепав наш француз. Нарешті вгамував горлянку Потоцький, проте за кільканадцять кроків заявив у нашій Австралії цьому не надають особливого значення, навіть навпаки. Матрос озирнувся. Ви ж поляк? ім'я і прізвище польські. Колишній польський аристократ, нащадок занепалого роду. З Польщі виїхали після війни. Потоцький довго не озивався. Ви сказали так, наче хотіли сказати втік після війни. Це неправда. Мені було рік, як батьки емігрували до Австралії. А взагалі, він помолявся, у моїх жилах тече королівська кров. Представники нашого роду були й королями Польщі. У ті часи, про які нам з вами не варто згадувати, я чув, ніби ви українець. Жак Антуан раптом попереду закричав Дивіться. Він показував кудись у бік. Матрос глянув і застиг на місці з заходу понад самим обрієм рухався чорний ланцюжок. Що він рухається, вони помітили тільки тоді, як спинились. Це нагадувало собачий запряг або вервечку людей. Невже люди? Матрос не вірив своїм очам. Місяць тому чотиритурбінний літак американської станції Амундсен Скотт висадив їх за 150 миль від берега. Пілоти були останніми живими людьми яких вони бачили. Це сталося 26 числа, майже місяць тому, навіщось уточнив матрос. Таємничий ланцюжок рухався далі й далі, праворуч і трохи навскоси. Всі почали кричати і вимахувати палицями. Схоже на людей. Або на пінгвінів, це сказав лорд і кілька пар очей здивовано втупились в африканця. Норвежець відповів, немає значення.